Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը քննարկել է Շուշիի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հանդիպել է Նիդերլանդների խորհրդարանականների հետ։ Արտակ Բեգլարյանը Եվրամիության պաշտոնյաների ու կազմակերպությունների հետ քննարկել է եվրոպական ծրագրերում Արցախի ընդգրկվածության հարցը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողները ճանաչողական այցով մեկնել են մայր հայրենիք։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Մարտի 8-ին հայկական դոմարով տարվա 7-րդ ամսվա Մեհեկանի 30-րդ օրն է, որ համաձայն Ղևոնդալիշանի հին հավատք աշխատության կոչվում էր գիշերավար։ Կանանց միջազգային օրն ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես տոն՝ ի պատիվ կին աշխատավորների եւ այլ ասպարեզներում պայքարող կանանց։ Այն սահմանվել է երկրորդ ինտերնացիոնալի կոնգրեսի ժամանակ 1910 թվականին գերմանացի կին սոցիալիստ Կլարա Ցետկինի առաջարկությամբ ի պատիվ ամբողջ աշխարհի աշխատավոր կանանց։ Տոնի իմաստը հետագայում փոփոխության է ենթարկվել վերածվելով գառնան, սիրո եւ կանացիության տոնի։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, տիկնայք, դուստրեր, թորնուհիներ։ Ամենայն բարիք ձեզ, առողջություն, երջանկություն, նվիրական երազանքների իրականացում։ Վաղ առավոտից մայրաքաղաքում տոնական դրամատրություն է տիրում։ Փաթեթավորված գեղեցիկ բացիկներ, նվերներ, ցաղկեփնջեր, այլ հաճելի անակնկալներ եւ այս ամենը միայն ու միայն կանանց համար։ Չէ՞ որ այսօր տոն է կանանց միջազգային օրը, ու տղամարդիկ շտապում են ժամ առաջ շնորհավորելու իրենց սիրելիներին, մայրերին, քույրերին, տիկնանց ու դուստրերին։ Օրվա տոնական դրամատրության մասին Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գառնան Զարթոնքն ավետող առաջին եւ ամենագեղեցիկ տոնն է մարտի 8-ը։ Ահա թե ինչու հենց մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը սովորաբար կանայք ավելի շատ են սպասում սիրո, քնքշության, ուշադրության եւ հոգու ջերմության։ Ի դեպ նշեն, որ տոնական Երուսերը ավելի ճիշտ նրա նախապատրաստական փուլը դեռ Երևանից էր իշխում մայրաքաղաքում։ Տոնի կապակցությամբ շրջեցինք քաղաքում, կատարեցինք հարցումներ ու բարձ դարձավ, որ նվերների աշխարհում առաջին հորիզոնականում են ծաղիկները, դա հաստատեցին նաեւ ծաղկավաճառները վարդեր են տանում եւ գարնանային ծաղիկներ ավելի շատ կակաչ, նարգիզը, այդ ոչի ծաղիկներ տան։ Ութեպետ նվերների աշխարհում ամենաշատը ծաղիկներն են, սակայն քիչ չեն նաև հուշանվերները։ Հուշանվերների խանութի վաճառողուհի Էլադա Հովսեփյանի հավաստմամբ առանձնապես այս օրերին մարտի 4-ի կապակցությամբ տոն օրերին ավելի շատ ակտիվ են մարտին։ Նախնդրում են ավելի շատ նուրբ գեղեցիկ արտադրողներ զարթերի կինը կապ չունեն, ռեալիս հարցնվեր են, ոչ սրտե Անհիշելի ժամանակներից հայ կինը եղել եւ մնում է ընտանեկան ջերմության եւ ավանդույթների իրական պահապանը, եւ թեկուզ ամեն օր չէ, որ տղամարդիկ բարձրաձայնում են այդ մասին, այդուհանդերձ նրանք ազգում եւ բարձր են կնհատում կնոջ հոգատար մոր հայրենի օջախի անznուրած պահապանի առաքելությունը։ Մամիկոն Ֆարսյանի շնորհավորանքները այսպիսինն են։ Ղարաբաղի բոլոր հաղթիկների, մայրերի, քույրերի, տոն շնորհավորենք։ Նրանց պայծառ ապագա առողջ ունենք։ Մեր Արցախի շարունակական պայքարի մեջ իրանք միշտ են մայրական ջերմ զգացումով եւ զինվորների համար միշտ պահապան։ Զաղիկներ, երջանկություն ապարգևող ժպիտներ, մեծ արանքի ու շնորհավորանքի ջերմ խոսքեր, այլ կերպ ինչպես այս տոնն առիթ է եւս մեկ անգամ արժեվորելու կանանց։ Սիրո շնորհավորում եմ բոլոր կանայք մարտի 8-ը եւ ցանկանում եմ նրանց երջանկություն եւ ծեր։ Ես ցանկանում եմ նրանց առողջություն եւ երկար տարիներ կյանք։ Դե ինչ, Միանանք բոլոր շնորհավորանքներին եւ ասենք. Սիրելի կանայք, եղեք միշտ ուրախ, հմայիչ ու գեղեցիկ, շրջապատված անսպար ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ եւ թող բարին ու բնության զարթոնքը հովանի լինեն մեզ եւ մեր ընտանիքներին։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր Այսօր կանանց միջազգային տոնի արթիվ Արցախյան հայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության հուշատանգարանում կայացել է Պարքեվատրման արարողություն Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը կից գործող ֆիդայինների եւ հայոց արծիվների միություն հասարակական կազմակերպության Արցախյան մասնաճյուղի եւ Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Տոնի Արթիվ շնորհավորելով անհայտ կորած ազատամարտիկների մայրերին ու կանանց Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանը նշեց, որ կանանց միջազգային օրը շարունակում է իրենց տոնական միջոցառումների մաս կազմել։ Պիտի ասեմ, որ մնացել է մարտի 8-ը մեզ համար, կապում են Գառնան տոնի հետ, միանցյակի հետ գեղեցիկ տոն է։ Գեղեցիկ սերի անձնավորությունների համար եւ մայրերի եւ կանանց եւ դուստրերի քույրերի Ֆիդայինների եւ հայոց արձիվների միություն հասարակական կազմակերպության Արցախյան մասնաճյուղի ղեկավար Ռոմա Բալայանը անհայտ կորած ազատամարտիկների 6 հարազատների կազմակերպության հուշամեդալներով ապարգևատրելուց հետո իր շնորհավորական խոսքում մասնավորապես ասաց. Մեզ համար մեծ պատիվ է Որթեգորուս մայրերին գնահատել եւ արժանացնել։ Իրոք խոնարհում եմ ձեր արժեվ։ Ձեր դաստիարակած զավակի այսօր bundan merhamet almak ne demek? մեր մարտական շարքերից եւ մեր խնջույքների սեղաններից իրանց երբևիցե բասակա չեն գնում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նման զավակ եք դաստիարակել, որ պաշտպանել եւ դեռ պաշտպանելու են մեր հայրենիքի սահմանները։ Իրող պատիվ է մեզ համար շնորհավոր լինի։ Թող տա Աստված միշտ հայ աղջիկները, քույրերը այսպես գեղեցիկ եւ ամուր լինեն, որպեսզի մենք դառնալ ոսոխի իմանալ, որ Արցախում ապրում են հզոր հայեր, ինչպես մեր տղաներն են եղել հերոսներ, այնպես են նրանց քույրերը եւ նրանց մայրերն են հերոս։ Եվ տա Աստված մշտնջենական ժպիտ եւ ուրախություն լինի ձեր այդ վառ հայացներում, Պարգևատրվողների անունից շնորհակալական խոսք ասաց անհայտ կորած ազատամարտիկի մայր Արլետա Սարգսյանը։ Շնորհակալություն ենք, որ մեզ շնորհավորել են, մեզ ինչ որտեղ շոյված ենք զգում, որ մեզ շնորհավորել են, դե շնորհակալություն ենք հայտնում։ Շնորհավորանքի խոսքեր ու բարեմաղթանքներ հնչեցին նաև հրավիրված հյուրերի կողմից։ Հնչեցին նաև հայոց մայրերին նվիրված բանաստեղծություններ ու երգ։ Ռոտել եմ տունիմ հայրենի, դու ամրոցնես հզոր հայրերի, դու մատուրնես դու մեր կնքուշ մայրերի հայրենիք, աղոթում եմ աստված պահպանիք։ Միջոցառմանը ներկա 10 մայրերի ու կանանց տոնի արթիվ նվերներ հանձնեց նաև անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միությունը։ Միջոցառումն ամփոփվեց փոխադարձ շնորհավորանքներով ու համատեղ լուսանկարով։ Ինչպես վերջում տեղեկացրեց Վերա Գրիգորյանը, անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների համար իրենց նախատեսած տոնական անակնկալները կշարունակվեն նաև օրվա երկրորդ կեսին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության դաշնի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքի Ռոսիա համալիրում Գառնանային տոների կապակցությամբ կազմակերպվել է կանանց մեծարման երեկո։ Միջոցառմանն իրենց ասմունքով հայկական երկերով եւ երաժշտական կատարումներով ներկաներին շնորհավորել են Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցի աշակերտներն ու մշակութային կենտրոնների սաները։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանը ողջունելով ու շնորհավորելով ներկաներին ասել է, որ երեկոն բազմապնույթ խորհուրդ ունի։ Այն իր մեջ ամփոփում է կնոջ աստվածային կերպարը։ Միջոցառմանը ներկայ էին պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, հյուրեր։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Շուշի քաղաք, որտեղ աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի ղեկավարության հետ։ Քննարկվել են Շուշիի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մարտի 7-ին Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպական ազատ դաշինք կուսակցության ամենամյա գլխավոր վեհաժողովին։ 4 տասնյակից ավելի քաղաքական կուսակցությունների դաշինքի այս տարվա վեհաժողովի օրակարգային հիմնական հարցը Եվրոպական խորհրդարանի 2019 թվականի մայիսին կայանալիք ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների համակարգումն է։ Ինչպես նաև աշխարհում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորման ուղղությամբ դաշինքի կողմից իրականացվող ընթացիկ աշխատանքների հաշվետվությունն ու անելիքների հստակեցումը։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավարը վեաժողովի շրջանակներում երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական ազատ դաշինքի անդամ մի շարք կուսակցությունների պատասխանատուների հետ։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը դաշինքի ասոցացված անդամ է 2015 թվականից։ Աշոտ Ղուլյանը Բրյուսելում հանդիպել է Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար Թաթուլ Մարգարյանի հետ։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել Բելգիայի տարբեր մակարդակների խորհրդարանների եւ միջազգային խորհրդարանական կառույցների հետ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի համագործակցության արկա վիճակին զարգացման հերանեկարներին, ինչպես նաեւ Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը Բրյուսելում հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական խորհրդարանի որոշ падգամավորների, Եվրամիության ոլորտային պաշտոնյաների եւ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ, քննարկելով եվրոպական ծրագրերում Արցախի ընդգրկվածության մակարդակի բարձրացման հետ կապված հարցեր։ Հանդիպումների ընթացքում նա շեշտադրել է, որ անկախ քաղաքական կարգավիճակից Արցախի բնակիչները պետք է հնարավորություն ունենան մասնակցել հատկապես մարդու իրավունքներին առնչվող եվրոպական ծրագրերին։ Նա կարևորել է ինչպես եվրոպական միության, այնպես էլ եվրոպական ոչ կառավարական կազմակերպությունների ակտիվ ընդգրկվածությունը Արցախի ժողովրդավարության ու քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում պաշտպանը ոչ կառավարական որոշ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկել է հետագա համագործակցության հնարավորությունները, այդ ուղղությամբ ձեռք բերելով կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Եթե արձագանքների մասին խոսեն, կարևոր է նշել, որ այնտեղ կային նաև մի քանի ադրբեջանցիներ, որոնք եկել էին միջոցառմանը մասնակցելու, երիտասարդներ, ովքեր մի մասը ներկայացան որպես ուսանողներ, այստեղ որ սովորում են, պատրաստված էին, միգուցե նաև ուղղորդված էին, ու իրենք իրենց համապատասխան թեզերն էին շրջանառում, որ որևէ լուրջ խնդիր Ադրբեջանում չկա այդ առումով, որ հայկական ատելության, հակաադրբեջանական ատելության համապատասխան ռեակցիան է Ադրբեջանում տեղի ունենում եւ այլն։ Մենք պատասխանը տվեցինք կոնկրետ իմ դիրքորոշումն այն էր, որ Ադրբեջանում հայատյացության քաղաքականությունը պետական մակարդակում է, իսկ մեզ մոտ որևէ լուրջ պետական ուղղորդված ապելության քարոզ չկա, հակառակը բնակչությունը ուղիղ նմանատիպ ապելության մտնոլորտում չի ապրում, ինչպես Ադրբեջանում է։ Նրանք խոսեցին նաև հաստականների կամ այլ կորուստների մասին։ Ես նշեցի, որ պատերազմում երկու կողմներ կորուստներ են ունենում, ու բոլորս պետք է մտածենք ապագայի մասին։ Բակայն սա երկկողմանի պետք է լինի։ Պետք է ադրբեջանական հասարակությունը պատրաստ լինի խաղաղության, որպեսզի մեզնից էլ ակնկալի խաղաղություն։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջիկա հանդիպումը շատ չի ուշանա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հավելելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նախորդ շաբաթ հանդես էին եկել հայտարարությամբ եւ նշել, որ ձեռք է բերվել Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման պայմանավորվածություն։ Ըստ Շավարժ Քոչարյանի Հայաստանի կառավարությունը երբևէ չի հայտարարել, թե հրաժարվել է Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման շուրջ Սանկտ-Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածություններից։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարն ընդգծել է, որ ցանկացած հանդիպում ավելի նախընտրելի է, քան ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Քանի Ղարաբաղը չկա բանակցություններում, բանակցություններում որևէ տեղաշարժ անհնարին է։ Եվ երբ որ հայտարարվում է Հայաստանի համար Հանրապետության կողմից, որ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի, դա հենց խոսում եմ նրա մասին, որ հայկական կողմերը շահագրգիռ են, որ լինեն արդյունավետ բանակցություններ, այլ ոչ թե ինչպես ոչ այդ եղել է բանակցություններ բանակցությունների համար Արցախի մասնակցությունը լակմուսային թղթի պես ցույց է տալի։ Արդյոք Ադրբեջանը իրոք ցանկանում է հարցի կարգավորում, քանի ինքը դիմակայում է, ուրեմն չի ցանկանում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ասկերանի շրջանի կրթության ոլորտում վերջին շրջանում զգալի ձեռքբերումներ են արցանագրվել, բայց դրանից անելիքները չեն նվազել։ Բնակավարի հաջողությունների ու խնդիրների մասին մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է շրջանի վարչակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլեն Մայլյանի հետ։ Խոսելով կրթության ոլորտի ձեռքբերումների մասին Կարլեն Մայելյանը նախ մատնանշեց վերջին մի քանի տարիներին առարկայական օլիմպիադաներում ասկերանցի դպրոցականների ձեռքբերած բարձր արդյունքները։ Ընդհանուր դպրոցներում կրթության իրավիճակը կամ մակարդակը բավարարա, դա խոսում է փաստերի, որովհետև անցյալ տարի մենք հանրապետական օլիմպիադաներում, ընդհանրապես առարկայական օլիմպիադաներում առաջին մրցանակային տեղն են գրավել, դա պարգևավորչնող է եղել։ Շրջանի մի շարք համայնքների դպրոցական շենքերում անհրաժեշտ են որոշակի վերականգնողական վերանորոգման աշխատանքներ։ Դրանց մի մասը ներառված է կառավարության ծրագրում, նշեց Կարլեն Մայելյանը։ Մասնավորապես Նախիջևանիկի եւ Ավետարանոցի միջնակարգ դպրոցները նախատեսված է վերանորոգել ընթացիկ տարում, իսկ Խնապատինը եւ Խրամորթինը 2020 թվականին։ Շրջկենտրոնում գործում է Արմատ ինժեներական լաբորատորիան դպրոցականների համար նաև հնարավորություն է ստեղծված հաճախելու Ստեփանակերտի Թումո կենտրոն կենտրոն նշեց զրուցակիցս։ Նրա խոսքով վերջերս նաև ակադեմիկոս Գաբրելյանցի ապագա սերունդներ հիմնադրամն է, այսպես ասած, եկել Ասկերան։ Նոր վարչակազմի ղեկավարը կյանքի կոչեց, այսպես ասեմ, շրջան բերեց Գաբրելյանցի կողմից ապագա սերունդների հիմնադրամը, որոնք ստեղծում են նախատեսել են ստեղծեն Նախճիվանիկի այդ հարակից գյուղերի համար կոնկրետ Նախճիվանիկի դպրոցում համակարգչային կենտրոն, Ասկերանում խաղարհապարակ բացօթյա, նաև երիտասարդների համար ֆիթնես կենտրոն է նախատեսում, որպեսզի կառուցեն ազգային Բանկի խողովակներով նոր ստացել ենք 8 համակարգիչներ, Շրջանի կրթության ոլորտի ամենացավոտը արդեն տևական ժամանակ է շարունակում է մնալ մասնագետների խնդիրը։ Առարկաներ ունենք, որոնց գծով նույնիսկ մասնագետներ չկան, ինչքան էլ հայտարարում ենք մաթեմատիկա, ֆիզիկա մասնագետների գծով արդեն երկու անգամ հայտարարել ենք մրցույթ, մասնագետներ չկան։ Դա ցավով եմ նշում փաստը, որ Ղարաբաղը ինքը ժամանակին լինելով բնագիտական առարկաներ, այսպես ասենք, շտեմարան, այսօր կարելի է մատերի վրա մասնագետներին հաշվել։ Դիմատուններից 42 հոգի փաստորեն լեզուների գծով են։ Կարլեն Մայելյանի փոխանցմամբ ուսուցիչների սերնդափոխության խնդիրը շրջանում ընթանում է բնականոն հունով։ Երիտասարդները համալրում են կրթական համակարգը հատկապես օտար լեզուների գծով։ Ինչ վերաբերում է մյուս խնդիրներին, ապա զրուցակցից հավաստմամբ դրանք փորձում են լուծել աշակերտ-ուսուցիչ ծնող երամիասնության միջոցով եւ դրա շրջանակներում։ Նրա համոզմամբ կրթական գործընթացը պետք է այս երեքի համագործակցությամբ իրականացվի, այլապես կձախողվի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արցախում բուսաբուծության համար իր զարգացման ծրագրի շրջանակներում այգեգործության զարգացման նպատակով ընթացիկ տարում նախատեսվում է հայտ ներկայացրած հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրել նրան տնկիններ։ Այս մասին հայտնել են գյուղատնտեսության նախարարությունից, նշելով, որ այգի հիմնադրելու համար նախատեսված տարածքները պետք է ապահովված լինեն ռոռոկման ջերով եւ նախապատրաստված ծառատունքին։ Արարիչ բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ ճանաչիր քո հայրենիքը ծրագրի շրջանակներում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի 31 ուսանող երրորդյա այցով մեկնել է Մայր Հայաստան։ Համասարանի ուկաբարձուների խորհրդի նախագահ Արայիկ Արությունյանը հայտնել է, որ ճանաչիր քո հայրենիքը Ծրագրի նպատակն է խթանել երիտասարդների հայրենաճանաչությունը եւ միասնականությունը։ Նա նաեւ հայտնել է, որ երրորդյա այցելության ծրագիրն առավել քան հագեցած օրակարգ ունի, որն իր մեջ ընդգրկում է այցելություններ պատմամշակութային վայրեր, զբոսանք, հետաքրքիր ժամանց եւ այլն։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան կամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։